بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما نافعة اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آه، يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita melangkah ke materi yang ke-52 eh, dan kita masih dalam buku panduan kita al fiqhul muyassar ala dhoi'il kitab was sunnah dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas uh, dua di antara pembatal-pembatal puasa. Yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua al-jima melakukan hubungan badan suami istri dalam keadaan berpuasa di siang hari bulan suci Ramadhan. Kemudian kita melanjutkannya pembatal puasa yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Ini adalah pendapat uh, jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Muallim menyebutkan di sini yaitu mengeluarkan maksudnya muntah ini ya, mengeluarkan isi perut yang berupa makanan dan minuman melalui mulut dengan sengaja. Lain halnya bila seseorang tidak tahan untuk muntah sehingga ia keluar tanpa dikehendakinya, maka ia tidak berdampak terhadap puasanya. Jelas ya. Jika muntahnya tersebut tidak sengaja, maka puasanya tetap sah. Ini berdasarkan uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man dara'ahu al-qay falaysa alaihi qada wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Uh, barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya uh, keluar tanpa kehendaknya ya, keluar dengan uh, tanpa kehendaknya, maka dia tidak wajib mengqada dan barang siapa muntah dengan sengaja maka hendaknya mengqadha ah, hadis ini diriwayatkan oleh uh, ah, al Imam Abu Daud dan juga al Imam At-Tirmizi dan juga al Imam Ibnu Majah dan disahihkan al Imam Al Albani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa sebagai contoh umpamanya uh, seseorang berpuasa baik puasa sunnah atau puasa wajib uh, kita berikan contoh puasa Ramadan umpamanya di tanggal 5 Ramadan seseorang berpuasa dia telah bersahur dan juga telah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan di tanggal kelima Ramadan tersebut pagi hari begitu juga di siang hari dia masih biasa-biasa saja Kemudian di siang hari dia memuntahkan isi perutnya dengan sengaja ya. Disengajakannya muntah, dimasukkan tangannya ke ke mulutnya umpamanya, biar makanan yang di perutnya itu keluar, disengaja. Maka puasanya tetap uh, batal dan dia wajib mengkodonya, menggantinya di hari-hari yang lain. Namun jika seseorang tersebut dia dalam keadaan berpuasa. Namun tiba-tiba qadarullah dengan seizin Allah, tiba-tiba dia muntah tanpa disengaja. Maka dia harus tetap melanjutkan puasanya. Karena e, muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Maka dia lanjutkan puasanya sampai e, selesai. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembatal yang ketiga dan ini pendapat mayoritas ulama walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan muntah baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja tidak membatalkan puasa namun pendapat yang lebih kuat yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan muntah dengan sengaja adalah membatalkan puasa kemudian pembatal keempat eh, di sini muallim menyebutkan al-hijamah yaitu berbekam. Bagaimana yang dimaksud dengan berbekam? Muallim menyebutkan di sini yaitu mengeluarkan darah dari kulit eh, bukan urat nadi. Bila orang yang berpuasa itu berbekam, maka puasanya rusak. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aftaral hajimu wal mahjum." Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Ibnu Huzaimah. Eh, perlu kita ketahui eh, dalam hal seperti ini, maksudnya berbekam ini, eh, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Tentunya muallib mengatakan ini membatalkan puasa. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah orang yang membekam dan juga yang dibekam tidak membatalkan puasa. Karena disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan eh, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Di sini jelas ya. Nabi saw. alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya bekam tersebut tidak membatalkan puasa. Dan hadis ini after al-hajim wal mahjum uh, orang yang berbekam dan juga yang membekam membatalkan puasa uh, ini adalah mereka berpendapat orang yang mengatakan berbekam tersebut uh, Ah, tidak membatalkan puasa mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang uh, lemah karena disebutkan dalam hadis al-Imam Bukhari yang kita katakan tadi dan muallim mengatakan demikian pula puasanya pembekam juga rusak kecuali bila dia, bila dia membekamnya dengan alat yang terpisah dan tidak butuh untuk menghisap darahnya maka wallahu alam ia tidak membatalkan puasanya ini adalah pendapat muallim jadi intinya adalah berbekam tersebut tidak membatalkan puasa. Namun dalam hadis ini kenapa disebutkan orang yang membekam juga batal puasanya? Karena memang dalam zaman dahulu berbekam itu adalah dengan e, bentuk menghisap dengan mulut. Maka bisa saja e, orang yang membekam itu e, mengurangi tenaganya membuat dia lemah ataupun bisa dia menghisap e, sebagian dari itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan berbekam adalah mengeluarkan darah dengan melukai pembuluh darah atau al-fasdu. Itu bagi orang-orang yang terbiasa al-fasdu ya. Uh, mengeluarkan darah dari pembuluh darah biasanya dia di uh, ditusuk sedikit dari urat apa kita dari urat darah kita itu maka dia keluar ya urat pembuluh darahnya adapun keluar darah karena luka atau cabut gigi atau mimisan maka tidak membatalkan puasa karena ia bukan berbekam dan tidak semakna dengannya. Ha, intinya adalah kaum muslimin bahwasanya berbekam ataupun al-fasdu ya ataupun donor darah ataupun keluar darah dari sebagian anggota tubuh kita ataupun orang yang mimisan itu tidak membatalkan puasa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah ke pembatal yang selanjutnya yang kelima adalah keluar darah haid dan juga darah nifas. Jadi wanita yang haid dan juga wanita yang nifas ketika dia dalam keadaan berpuasa umpamanya. Di pagi hari dia masih berpuasa, jam 8, jam 9, Pak. Zuhur sampai mau dekat puas berbuka. Ya. Kemudian darahnya keluar, darah haid. Maka puasanya batal. Dan dia wajib menggantinya hari yang dia tinggalkan selama dia dalam keadaan haid. Begitu juga wanita yang hamil umpamanya, jika dia berpuasa, dibolehkan bagi mereka berpuasa. wanita yang hamil. Namun jika dia berpuasa umpamanya, kemudian qadarullah dia melahirkan dan keluar darah keluar keluar uh, darah nifas maka puasanya juga batal. Hmm. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Alaysa idha hadhar lam tusalli wa lam tasum Bukankah bila seorang wanita yang mengalami haid dan juga mengalami nifas dilarang bagi mereka untuk solat dan juga berpuasa? Ini maknanya adalah jelas. Dilarang bagi orang yang haid dan nifas untuk berpuasa. Ketika mereka dilarang berpuasa dan dia dalam keadaan berpuasa tiba-tiba dengan seizin Allah dia haid ataupun nifas, maka dia wajib membatalkan puasanya. Jika pun dia melanjutkan puasanya tersebut, puasanya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam ya, pembatal yang keenam yang disebutkan muallif dalam buku ini, niat berbuka. Kita katakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya di antara rukun puasa itu adalah niat. Kemudian jika seseorang berniat untuk membatalkan puasanya maka puasanya batal walaupun dia tidak makan dan juga tidak minum. Karena perkara niat merupakan perkara yang sangat agung dalam agama Islam. Terkhusus dalam pembahasan kita ini puasa. Sebagai contoh umpamanya. Si fulan dalam keadaan berpuasa Kemudian dia berniatkan di dalam hatinya. Saya berbuka. Berbuka ya. Walaupun dia tidak makan, tidak minum, atau tidak melakukan yang semakna dengan itu, maka puasanya tetap batal. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa Sungguhnya amal ibadah kita itu tergantung niatnya, dinilai dengan niatnya. Wa inna walikulli mri'in ma nawa dan seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ha, makanya para ulama mengatakan jika seseorang itu meniatkan di dalam hatinya dia itu batal puasanya maka puasanya batal. Karena itu yang dia niatkan itu yang dia dapatkan. Jadi kita kaum muslimin ketika kita berpuasa, mari kita niatkan berpuasa secara sempurna. Jangan sekali-sekali kita berniat ketika dalam keadaan berpuasa tersebut, kita uh, berniat berbuka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pembatal puasa yang terakhir ya, yaitu murtad. Keluar dari agama Islam, wal-i'adu billah. Jadi orang-orang yang keluar dari agama Islam puasanya itu batal. Umpamanya ada seseorang dia dalam keadaan berpuasa. Ha, kemudian di sore harinya dia murtad, keluar dari agama Islam puasanya itu tidak dianggap, tidak diterima dan tidak sah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." jika engkau benar-benar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala niscaya amalmu benar-benar gugur benar-benar terhapus ini dalam surah Az-Zumar ayat 65 kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara keluar dari agama ini adalah perkara yang sangat agung perkara yang besar jadi selayaknya setiap muslim atau muslimah untuk memperdalam memperkuat akidahnya memperkuat tauhidnya karena di antara uh, dosa yang tidak Allah ampuni adalah melakukan syirik dan syirik ini merupakan kekupuran dan akidah atau tauhid merupakan perkara utama dalam agama Islam. Dan ini harus kita perhatikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan pembatal terakhir adalah murtad. Ha, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kepada siapa diwajibkan puasa itu. Syarat diwajibkan puasa itulah pertama bagi orang muslim. Jika bukan muslim maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ha, jadi intinya adalah puasa ini diwajibkan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang beragama Islam. Jika dia bukan Islam, baik karena murtad ataupun memang awalnya dia kafir, maka jika mereka berpuasa tidak diterima puasanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya adalah muallif menyebutkan di sini ada tujuh eh, pembatal-pembatal uh, puasa. Yang pertama pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu makan dan minum dengan sengaja. Jadi bagi orang yang makan dan minum dengan sengaja, maka dia wajib mengkodok mengganti puasa yang telah lalu. Kemudian pembatal yang kedua adalah al-jima', melakukan hubungan badan. Bagi orang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya sedangkan keduanya dalam keadaan berpuasa, maka bagi keduanya wajib mengqadha puasa yang mereka melakukan hubungan badan di situ. Kemudian membayar kafarah. Ya. Membayar kafarah hanya bagi suami. Apa kafarahnya? Itu berurutan. Memerdekakan budak. budak. Jika tidak sanggup, maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup, maka memberikan makan 60 fakir miskin. Kemudian pembatal puasa yang ketiga yaitu adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, jika dia muntah dengan sengaja maka wajib bagi dia untuk mengkodok puasanya yang dia muntah pada hari itu. Jika dia muntah dengan sengaja di dalam bulan suci Ramadan contohnya empat kali, empat kali maka dia mengkodok empat hari. Kemudian muallif menyebutkan yang membatalkan puasa itu adalah berbekam. Namun pendapat yang sahih bahawa berbekam di dalam bulan Ramadan atau dalam keadaan berpuasa baik puasa wajib ataupun tidak wajib itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kelima muallif menyebutkan keluarnya haid dan nifas. Jadi keluar haid dan nifas itu adalah membatalkan puasa dan bagi wanita yang haid dia wajib mengqadha puasanya yang dia tinggalkan selama masa haid namun wanita yang nifas mungkin sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah wanita yang hamil wanita yang menyusui dia nifas berarti dia menyusui ya nifas menyusui namun jika dia tidak menyusui dia melahirkan dia tidak menyusui maka dia kembali ke hukum orang yang sakit. Jelas ya? Wanita nifas, tidak semua wanita yang nifas itu menyusui. Wanita yang nifas, jika seorang istri melahirkan dan dia nifas dan tidak menyusui anaknya, maka dia tidak ada uzur. Setelah dia selesai eh, nifas tersebut, maka dia wajib mengkodok puasanya. Namun jika dia menyusui, maka ada uzurnya. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, cukup bagi wanita yang menyusui atau wanita yang hamil adalah membayar fidyah. Memberi makan fakir e, miskin sesuai hari yang dia tinggalkan. Kemudian pembatal yang selanjutnya adalah niat berbuka. Jika seorang puasa, kemudian dia berniat untuk berbuka di dalam hatinya, walaupun dia tidak makan, tidak minum, maka puasanya itu e, batal. Kemudian yang terakhir murtad ya. Yang ketujuh murtad. Orang yang murtad dan dia dalam keadaan berpuasa puasanya tidak sah. Eh, Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam buku ini menyebutkan muallim menyebutkan ya ada tujuh pembatal puasa namun pendapat yang lebih kuat itu hanya enam. Orang yang berbekam tidak e, membatalkan puasa dan juga yang dibekam atau yang membekam juga tidak orangnya tidak batal puasanya dia harus tetap melanjutkan puasanya namun dengan dia berbekam eh, dia eh, merasa lemah maka hukumnya makruh jadi eh, sebaiknya bagi orang yang berpuasa untuk tidak tidak berbekam dalam keadaan seperti itu karena itu bisa membuat tubuhnya melemah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat uh, kita sebutkan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi amal ibadah atau amal jariyah kepada kita semua dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kemudahan untuk memperdalam dan juga menguatkan ilmu agama dan mudah-mudahan dengan ini kita termasuk orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah kasihi, orang-orang yang Allah sayangi. Aku lu kau lihada, wa astagfirullah li walakum, wa li sairil muslimin, wa astagfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.